بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم يا من مفاتيح الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكيرة والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه الشريفة في دارين رضي الله عنكم من بيع وصندق آه، حديث يا تاتو katika mlango wa babu da, fi dalalat ala, ala khairin wa du'a ila huda au dhalala وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي حديثي مبكيو أن أبي العباس من لكن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر kuwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema siku ya Khaibar Khaibar ni mahali palipokuwa nje ya Madina mahali ambapo walikuwa na kama Yahudi kule kulikuwa na makabila mengine lakini wachache sana Mayahudi walikuwa wanakaa kule kwa sababu kule kuna ardhi inakubali sana kilimo Kwa hiyo katika vita vya Khaibar baina ya Waislamu na Mayahudi ndio habari yake inaelezwa hapa qala yawma khaybar alisema siku ya vita vya khaybar la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yaftahu Allah ala yadayhi la u'tiyanna rayata ghadan kesho nitampa bendera rajulan mtu ambaye kila siku tunasema nakira ikija jumla baada yake ni naat kwa hiyo rajulan unafasiri mtu ambaye ili ipate kuingia ile naat lazima utie neno ambaye mtu ambaye yaftahu Allahu ala yadaihi Mwenyezi Mungu ataleta ushindi kwa mikono yake mtu huyo sasa naeleza sifa ya huyo mtu mwenyewe yeye huyo mtu yuhibbu Allah wa rasulahu anampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake wa yuhibbu Allah wa rasuluhu na Mwenyezi Mungu na mtume wake wanampenda mtu huyo. Kwa hii ni shahada kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yule atakayempa ana sifa hizo. Kwanza, ushindi utapatikana kwenye mikono yake, kwani hapo walikuwa washakaa siku nyingi na wale jamaa wamejifungia katika ngome. Ngome ni ukuta unaotengenezwa katika mji kuzunguka kile kijiji au ule mji, kisha kunakuwa na milango yake, alafu ile milango anajifungia kwa ndani. Mule ndani wanakuwa na akiba ya chakula. Kwa hiyo likitokea jambo la vita, wanakuwa hawatoki. Sasa ili mtume sallallahu alaihi wasallam aweze kushinda yeye pamoja na maswahaba wake ni lazima wapakeke pale waingie ndani na njia ya kuingia ndani ni kufungua ule mlango sasa mlango ufungwe kwa ndani utafunguaje kwa nje kwa hiyo unataka uvunjwe ule mlango si ndio walopita kabla ya huyo atakayepewa wameshajaribu kiasi cha siku saba leo anapewa huyo aongoze jeshi atumie hila zake ili aweze kuvunja ule mlango wameshindwa mwingine anajaribu mwingine wote wamejaribu au kuparamia ule akaingia mtu ndani akaenda akafungua pia imeshindikana kwa sababu ukuta uko juu sana na hakuna mahali pa shikizo mtu akapanda. Sasa yule atakayepewa kesho na ndiye atakaye leta ushindi wa kuweza kuingia ndani na kuwashinda hawa ma, Mayahudi. Mtu huyo sifa yake yeye anampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake, na yeye anapendwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayuhum yu'taha wakakesha watu maswahaba wamekesha yadukuna wanazungumza lailatahum usiku wao kucha usiku kucha ayuhum yu'taha nani atapewa mwingine anasema atapewa huyu mwingine anasema atapewa huyu mwingine anatamani nipewe mimi eh kila mmoja anatoa mawazo yake, lakini wamekaa makundi makundi, wengine kwenye mahema, wengine nje ya mahema. Ni jeshi wanazungumza eh? falamma asbaha an-nas, walipopambaukiwa watu ghadau ala rasulillahi, walikwenda kwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kwenda kuswali, si ndio? Alfajiri kulluhum yarju kila mmoja anatarajia yeye an kupewa kila mmoja anatarajia nitapewa mimi mimi ndo nampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake na haikosi Mwenyezi Mungu na mtume wake wananipenda nitapewa mimi kila mmoja ana yarmuku anakodolea macho eh faqala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam aina ali ibn abi talib yuko api ali ibn abi talib faqila akaambiwa ya rasulullah ewe mtume mwenyezi Mungu huwa yeye huyo yashtaki ainaihi anaumwa macho sasa ijulikane ni ugonjwa huu wa red eyes au kuna ugonjwa mwingine wa macho <laughs> eh <laughs> haukutajwa lakini anaumwa macho qala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam fa ursilu ilayhi mtumieni mjumbe aje hapa Kiswahili unasema mwiteni eh fautia bihi akaletwa ya bihi akaletwa ameshikwa mkono eh maana ile macho anauma mpaka amefumba fabasaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi mtume sallallahu alaihi wasallam akamtemea mate kwenye macho yake amemtemea mate kwenye kuna neno tafala na kuna neno baswaka baswaka ametema mate tafala ni amepulizia na vimate vidogo vidogo ile tafala lakini hii ni baswaka ametemea mate hasa tunaelewana vizuri eh? wadaa lahu na akamwombea dua fabaria akapona papo hapo kabla yale mate haijakauka kwenye macho yake akashapona alafu ndo na mtume sawa sawa eh? <laughs> wewe unaweza kumtemea mtu mate ndo akapofuka kabisa kaan lam yakun bihi wajaun kama vile hakuwa na maumivu kabla ya hapo kwenye macho yake faatahu raya akampa bendera faqala ali radhiyallahu anhu akasema saina ali bin abi talib Mwenyezi Mungu amwiradhi ya Rasulullah ewe mtume wa Mwenyezi Mungu uqatiluhum hatta yakunu mithlana je nipambane nao mpaka wawe kama sisi yani wasilimu qala unfuz ala rislika nenda juu ya mwendo wako huo huo hata tanzila sahatihim mpaka uteremke katika uwanja wao yani uingie ndani kaida ya ile ngome inapokuwa alafu katikati panakuwa na uwanja alafu nyuma ndo kunakuwa na majumba yake ule ukuta ni wa kuzunguka kijiji au mji mzima unakuwa thumma duuhum ila islam ukifika katika uwanja wao walingania katika uislamu wa akhbirhum na wape habari bima yajibu alaihim kwa yale yaliokuwa wajib juu yao min haqqi llahi ta'ala fihi katika haki ya Mwenyezi Mungu ndani yake ndani hayo mambo fa wallahi basi naapa kwa Mwenyezi Mungu li an yahdiya au la an yahdia la an ndo sawa sawa eh la an yahdia Allah bika rajulan wahidan akikuongozea Mwenyezi Mungu mtu mmoja tu akaongoka kwa kulingania kwako khairun laka ni bora kwako min humuri naami kuliko wekundu wa ngamia maana wale ngamia wanapokuwa wengi mtu akipiga jicho lake haoni lile jangwa mwisho wa macho yake anaona wekundu wa ngamia akiangalia huku anaona mwisho wake wekundu wa ngamia akiangalia huku huyo ndo ana mali mengi maana yake ana ngamia wengi na ndio mali za zamani wakati wa mtume ni mtu kuwa na ngamia wengi sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukaona mali nyingi kiasi hicho, upewa macho yako unaona ngamia tu, sio bora kuliko kumwongoza mtu mmoja akaongoka. Hili ni bora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko kuwa na ngamia wengi. Kauluhu yadukuna kauli yake huyo mpokezi wa hadithi Sahal ibn Sa'd aliposema yadukuna maana yake yakhuduna wa yatahaddathuna wanaingia kuyazungumza na wanahadithiana قوله رسلك bifathiha الراء وبفتحها na rislika نرسلك afsahu na kasra ndio fasaha zaidi sasa aliwezaje kuvunja ule mlango hebu nani anaweza kusawilisha alivunjaje ule mlango kicha katika fikira zako alivunjaje ule mlango mlango mnene madhubuti wameshindwa maamiri jeshi kwa muda wa siku saba kila anayepewa anashindwa sabi alishika huku na huku akaungoa peke yake jambo ambalo jeshi zima lilishindwa aliweza peke yake aling'oa zile nguzo zilizochimbiwa zile zimetoka zote na huku juu sisi tunapiga nini ile lintas nini ndio wao wao sio wanafanya nini iling'oka ile kisha akautupa mlango sema haya twendeni ndani na milango midogo kwanza minene eh <laughs> hata Zanzibar ifai maanake kila ukirudi nyuma zaidi utakuta ukuta walikuwa najenga mnene zaidi na mlango ulikuwa mnene zaidi huyu ndio Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu wa radiyallahu anhu alikuwa na nguvu kiasi hiki nguvu zake aliombewa na mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa utoto yeye ndio kwanza amesilimu Mwenyezi Mungu amempa nguvu hajawahi kupewa swahaba yoyote lakini hajawahi kudhihirisha nguvu zake hapo ndo mara ya kwanza kudhihirisha hata wale maswahaba walikuwa hawamjui kwamba huyu ana nguvu kiasi gani walijua siku hiyo naam Wan Anas radhiyallahu anhu anna fatan min aslama. Na hadithi imepokewa na Anas radhiyallahu anhu kuwa kijana katika kabila la Aslam. Qala alisema ya Rasulullah Ewe mtume Mwenyezi Mungu inni uridu alghazwa mimi nataka kwenda kupigana vita walaisa ma'i ma atajahazu bihi na sina matayarisho na mahitaji na masurufu ya vita. Kwanza natakiwa tuwaelewe, siku hizi kuna kambi za jeshi, wanajeshi wanakaa kambini, wanafunzwa namna ya kupigana, namna ya kutumia silaha, wanapewa vyakula muda wote huu kujitayarisha siku ikitokea vita waweze kupambana si ndio katika Uislamu haiko hivyo labda tufanye sasa hivi dola zitakazokuja za mbele za Uislamu labda wafanye sasa hivi lakini wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallama akisimama mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na makhalifa wote hivyo hivyo akitangaza kwamba Kesho tunaenda vitani, kila mmoja anatoka na mnyama wake, mavazi yake, anatoka na silaha yake, anatoka na chakula chake. Hakuna mshahara, mshahara ni kuingia peponi tu. Hawa walikuwa wanapigana kwa imani, umeelewana eh? anasema walaisa ma'i ma atajahazu bihi sina matayarisho ya sa, ya vita taji hizi yote ni matayarisho ndani yake kuna masurufu chakula inayo chakula kinachohitajiwa kwenda na kurudi eh huku nyuma watu wanamwachia Mwenyezi Mungu na mtume wake familia yake Qala akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam iti fulanan mwendee bwana fulani. Katika anatajahaza yeye alijitayarisha kwenda vitani famaridha amepata maradhi hawezi kwenda. Faatahu akamwendea. Faqala akasema inna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukriuka salama ame kutumia salamu wayakulu na anasema hivi mtume aatini alladhi tajahazta bihi nipe kile uliotojitayarishia kwa ajili ya kwenda kupigana fakala akasema mtu yule huyo fulana ni huyo ya fulana tu anamwita mkewe aatihi mpe alladhi tajahaztu bihi kile ninajitayarisha nacho mimi katika vita wala tahbisi minhu shay'an wala usimzuilie chochote mpe kila kitu kwa wallahi basi naapa kwa Mwenyezi Mungu la tahbisina minhu shay'an hutomzuilia katika vile ulivyojitayarisha navyo mimi kwenda kupigana ukamzuilia huyu shay'an kitu chochote fayubaraka laki fihi kisha ukabarikiwa ndani yake ubarikiwe kila matayarisho yangu mimi ikiwa kuna kiriba cha maji umpe ikiwa kuna nani chombo cha kuchukulia chakula umpe na chakula chenyewe umpe ikiwa pana mnyama mpe na mnyama ikiwa pana panga mpe na panga ikiwa pana nguo ulizotayarisha kwa ajili ya kwenda vitani mpe kila kitu sio kamzuilia kitu na hapa kwa Mwenyezi Mungu kuwa hutomzuilia kitu katika vitu nilivyojitayarisha navyo mimi kisha wewe ukabarikiwa la kutiliwe baraka ndani yake rawahu muslimun wallahu wa rasuluhu a'lamu